yammacin wannan wuni mai tarin albarka na ainihin litinin ah, wanda yake ya dace da tara da watan zulqa'ada hijirar babban komanda shugaban halitta annabin Allah dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 29 da wata na biyar watan Mayu miladiya 2023 dan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin ad wad-dawa wanda suka bi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala 'an dawai shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan ciya ta aron dilit a wannan gari mai tarin albarka na tawa wanda yau za mu tashi darasi na 13 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan masallacin kuma a wannan littafi muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya wannan taron namu taro ne mai tarin albarka ya kuma gafarta mana kurakuran mu ya sanya bukatocin mu na alkhairi bukatattu ne wanda ya riga ya biya mana su muna roƙowa Allah subhanahu Ta'ala in uwa suke barin addu'o'i ta hadisa mu Allah kai ne ka san su kuma ka san bukatun su Allah ka biya musu Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya ya Allah ka taimake mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu mutu da imani haɗa mu da annabinka annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ba mu gushe ba muna karanta zancen malan da yake bayani akan abin da ya shafi eh, hukunci eh, ko kuma a hukunci yana zawwa ne ta dalilin aikin da aka aikata wannan malan ya kawo misalai masu dimbin yawa eh, da suke na cewa aikin da mutun ya aikata to wannan kuma yana da alhaka da hukuncin da zai samu ko kuma na hukuncin da mutun ya samu a rayuwa to sakamakon abin da ya riga ya gabatar ne haka akwai alaka mai karfi tsakanin kaddara da kuma da kuma addu'a Allah subhanahu wataala ya dace da mu mu danyo me me dan dawo kadan malaci wa man eh, wa man faqih hadhihi almas'alata ni abuna shahi na da da uku ba san ku abun ku ba a tawa taba shayi ta 23 wa man faqiha hadhihi almas'alata kun ga wurin malace duk wanda ya fahimci wannan mas'alar cewa idan kai abu kaza to akwai sakamako da yake samu dan annabi adam malace wa ta'ammalaha yayi kuma dogon tunani akan ta haqqat ta'ammul ya tunanin da ya dace da wannan mas'alar domin kusan tunani kala kala ne akwai tunanin da mutum zashi wanda baya hararo wasu ababen da ake da bukatar mazmumin ka hararo to shi din aka ce at-ta'ammul shine mutum ya ya zurfafa wajen tunani shine at-ta'ammul ina ba da ku fahimta ta'ammaltu shay ay ammaqtuhu fi at-tafkir nayi ta'ammulin abu ma'ana na zurfafa wajen tunani ka sanya tunani da hankali ka luro har ka iya san tazkin ababi a rayuwa jama'a kun fahimta malati intafa biha ghayatan naf'a to ba shakka zai amfana da ita matukar amfanuwa zai amfanu da abun matukar amfani a rayuwa kuma duk abun da muka na ayoyin da malam ya karantar da mutun zai tsaya ka dauki tarihi dai ko kuma kissa ko labari dai da Allah ya bayar ka tsaya ka zurfafa bincike da tunani akai wallahi alazin ka ce ratu da darasi masu dimbin yawa akai misali mu dauki abin da yake kusan na karshe ta kisar annabin Allah annabi Yunus lokacin da annabi Yunus ya ya ya baro garin sa da Allah ya tura sa zuwa ga wajen wa'azi ba su imanin ba sai ya kusace ya baro garin Allah bai ce ya bar garin ba yana zauwa sai ya tarar da jirgin ruwan da ya cika an yi masa lodin da ya kai ya kai loji a ƙarshe fasahama wannan ya sanya aka je bangare na yin ƙuri'a to sai ga annabin Allah wari'at ta fada a kasa cewa shine wanda za a wulgar a cikin ruwa to kuma sai kifi ya hade sa a lokacin da kifin ya hade sa kudura Allah ce wa huwa mulim annabi Yunus yana zargin kansa wato kaga ashe akwai abun da ya aikata wa Allah har Allah ya jarrabe shi da wannan yasa galiban jarrabawa ta rayuwa da suka ce ubai subhanahu wataala yana yin ta ne a bangarori kamar haka in ma ta kasance min babin ibtila ko da a jarraba ka a gwada imaninka ko kuma a'a akwai abun da kawa Allah subhanahu wataala sai Allah ya yana son yana son ka da alkhairi sai Allah ya ya ya ya ja hankalinka domin kallon cewa ashe abun da take sabon Allah ne ina ba ta kun fahimta to sai annabin Allah ya lura cewa ashe abinda ya aikata na guduwa ba a ce ya tafi ba wannan babban al'amari yayi laifi a wajen Allah sai Allah ce wa huwa mulim yana zargin kansa sai a lokacin sai ga to wace hanya ya kamata ya bi domin ya wanke laifin da yayi to shine sai ya shiga cikin yin yana yin tasbihi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin yace la ilaha illa anta ya kadaita Allah ya ambaci sunayen da Allah yake kauna ka san ko matar ka kuka yi rikici da ita ko na daga cikin hanyar daidaito da ita shine ka gaya mata abin take da bukata a rai ke kade ce da nake ba kowa su da ji ta fashe ta yana hayaki to Allah subhanahu wataala sai ba mu labarin annabi Yunus sai ya ambaci Allah da abin da shi Allah ya fi kauna shine isti'malil la ilaha illa anta ya kafa tauhidi kuma ya kore shirka ina fatar mun fahimta yace ba wani abun da ya cancanta abota ma da gaskiya illa anta sai kai Allah yace subhanaka tsarki ya tabbatar maka ma'ana unazzuka amma la yulika bika jalla ula ina tsarkake ka game duk abun da bai dace da kai ba sai ce inni kuntu minaz zalim kuma Allah na san nayi laifi ni na zalunci kaina nayi abun da bai kamata ba ya ta maimaita wannan addu'ar a cikin kifin a cikin cikin kifi to anan ne sai Allah ya ce falaula انه كان من المسبحين فلولا ان كان فلولا انه كان من المسبحين اي مسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون بعدنta ba tunda Yunus ba dan matta ya kasance yana yawaita tasbih yana maimaita wannan kalmar to Allah ya ce lalabitha fi batnihi wallahi alam laqiba ce ta hukuba ce Allah ya ce wallahi da mun tabbatar da shi fi batnihi a cikin cikin kifi ila yawmi yub'athun har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya yako bai wannan ba amma saboda ya gano yayi laifi sai kuma ya roki gafarar Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya gafarta masa jama'a mun fahimta haka irin wa'annan tarihi in zaka doka ka auna amma auni na hankali to zaka amfani cewa ashe in kai fa to shi ma Allah zai ba shi bane Allah subhanahu wataala ke faɗa cikin suratul a akan tarihin kafirci wa in uttum udna in muka dawo ma mun dawo sunnatullah sunna ce dabi'a ce ta Allah subhanahu wataala kuma walan tajalli sunnatillahi tabdila ko tahwifa eh, tahwila ba za ka taba samu wanda zai canza sunnar Allah subhanahu wataala ba haka Allah ya tsara wa kansa cewa in kai kaza to zai mata kaza in alkhairi ne ko Allah subhanahu wataala ya saka ka maka da da alkhairi yanzu misali na daga cikin irin abin da Allah yake jarrabar bayonsa waɗanda ba sa fitar da zakka Allah yake musu istidraji ya kale su amma wani lokaci kuma sai Allah ya dinga hada su da jarrabobi na rayuwa ko ɗan fashi su kwace kuɗin ko a zo a buge shagon ai masa sata ko kuma ya gobara duka wannan Allah yana son ya iltifatun nazari iltifatun nazar da wannan ya akidar cewa ya lura ya ƙara komawa gawa ga Allah subhanahu wataala sai dai kuma kash amma akwai waɗanda su jarabawa ce dan Allah ya gwada imanin su ne saboda Allah yana son su da lada dama hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yaso mutun ya jarrabe sa daga Allah yana yawan jarrabaka to Allah yana son ka ne da alkhairi Allah subhanahu wataala ya da da mu ashe ka zo ka ce kai baka ciyan kai baka zazzabi ina shekara bai masa sara wannan magulinta bace ma'ana Allah baya son ka da alkhairi kenan in ana son ka da alkhairi sai a jarrabe ka jarrabawa kuma ba dole ba sai ta jiki kadai a'a jarrabobi na rayuwa suna da yawa sai Allah ya baka Qur'ani kuma sai a hana ma kudala wannan ba jarrabawa bace na eh, a baka qur'ani kuma hana ma ko dala wannan jarabawa ce ba haka bane sai Allah ya baka kudin kuma sai Allah ya hada ka da jarabawan mace musibabba annoba wannan jarabawa ce ga ta mutum sai kuma sai Allah ya jarrabe ka da iyakan gararru wannan jaraba ce har annabawa Allah ya jarrabe su wannan bangaren bidi annabin Allah annabi nuhu annabin Allah kudu manzo kuma annabi manzo kuma annabi duka ya cika guda biyu kuma shekara dubu ya ba hansin yana yana wa'azi amma a ƙarshen al'amari sai Allah ya jarrabe shi da dafan dararre daga gane cewa ashe kai ba bayin ka bane laysa alayka hudahu walakin Allah ya yahdi man yasha daka jarrabawa tana rayuwa kala kala ce Allah subhanahu ta'ala ya ba ikon cin jarrabawa a rayuwa kuma Allah ya jarrabe mu da abinda muke iya dokawa a wannan duniyar to yake cewa intafa biha ghayatul intifa ghayatan naf'a zai amfanu da ita matukar amfani walam yattakil alal qadri ba zai dogaro ba alal qadri akan kaddara jahlan minhu saboda wauta da ta take tattare da shi wa ajazan da kuma kasawa wa tafritan da kuma da gajiya ajazan da gajiyawa wa wa tafritan da kuma kasawa wa ida'atin da kuma tozartarwa ma'ana duk wanda ya fahimci wannan karatun to mala yace zai amfani matukar amfana wannan zai sanya ya kama jiki ta hanyar rishin yin dogaro da kaddara kadai yace tunda Allah ya rigi ya kaddara masa abu kaza to shikenan kawai ko ya riki sababi ko sa riki sababi wannan abin sai ya samu gare sa malai yace wannan alama ce ta cewa ashe me irin wannan esprit ne wannan tunanin jahili ne sannan kuma akwai gajiyawa tare da shi bai fahimci al'amarin Allah subhanahu wataala ba har yau bai gano waye Allah mu dauke sarki ba sannan kuma ya kasa bayar da abin da ya kamata a ce ya bayar game da yaqini ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya tozartar da abin da ya kamata ya kiyaye game da sha'anin al'amarin Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta ma'ana dogaro da kaddara wannan kuskure mutum yace shikenan tunda an Allah ya kaddara yanzu misali sai mutum ya kwanta a asibiti malam jabir mutun ya zo a auna shi a ce yana da tension ga diabetes kuma ga istoma ai wannan jaraba ce ko sai ce ai tunda Allah ya kaddara masa wannan in Allah ya kaddara zai warke zai warke da haka ba ruwansa da maganin likita kaga wannan yayi dogaro da mi da kaddara al wannan alhali kuma al akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul riko da sababi bai a shi baka dogara da Allah subhanahu wataala ba ina fata mun fahimta kuma walan ya taklibe dogaran ƙarya ba dogaran ƙarya shine mutun ya ya dogara da kawai ce ya dogara da Allah amma bai rike hanyar bai rike sababi ba yanzu misali wanda yake son ayya sai ya zama sai ya aure ce su suna dan in Allah ya rubuta masa ya sai yayi su kawai shabe a so na ko saka shi tare da shi ko wata rana wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da raƙuminsa sai ya sake sa aka ce wani kama raƙuminka yace na dogara da Allah sai maza ya ce masa daure ka sai ka ce ka dogara da Allah jama'a kun fahimta zaka rish dan ganganci ne zaka je masallaci ka bar shago gude kace ka dogara da Allah liƙe ka dogara da Allah subhanahu wataala ko mun fahimta ka liƙe sai ka dogara da Allah subhanahu wataala amma ka bar shi gude kace kai gabar mu Allah gaji to wannan na nuna kai kusan wayi Allah subhanahu wataala ba ana ce fa yakunu tawakkuluhu ajazan da wannan a wannan gabar sai dogara sai kasance kasawa wa ajazuhu tawakkul kuma kasawa sai kasance dogaro ma'ana dogaransa sai zamanto kasawa ne game da bada haƙi da fa iya fahimtar abin da ya kamata ya yi fahimta sannan kuma kasawarsa ta hanyar rike sababi sai zamanto a matsayin dogaro shi kuma alhali bai fahimci wannan ba dogaro bane sai mal ce balil faqih kullul faqih balil faqih kullul faqih alladhi yarud yarud alqadara bil sai dai wanda ake cewa eh, mabni fa'inta shine al faqih wanda yake wayayye nagartacce wanda yake da fa'inta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara jama'a mun fahimta allazi yaruddu alqadara bilqadar wanda yake mai da kaddara da ni da kaddara wa yadfa'u alqadara bilqadari kuma yake tunkuda kaddara da kaddara yake yake tunkuda kaddara da kaddara kuma ya mai da kaddara da kaddara wa yu'arid wa yu'aridu alqadara bilqadari sannan kuma yayi mu'arada ya juya ma kaddara bai ta hanyar amfani da kaddara Balla la yumkin bal la yumkinu lil insani an ya'ishu illa bidhalik malce saboda ba yadda za a yi mutun ya rayu ba da wannan ba ma'ana wanda yake wayayye wanda ya fahimci karatu shine wanda yake mai da kaddara ta hanyar kaddara ala sabili misal yanzu yuwa da Allah ya sanya mutun ya dinga jin ya dinga jin yuwa wannan kaddara ce kaddara ce ka waye gari kana jin mi kana jin yuwa kaddara ce ka waye gari kana jin kishirwa kaddara ce kaga idan wannan kaddarar ta sauka akan ka me kamata kai sai ka tunkuɗe wannan kaddarar da ni da kaddara lokacin da Allah ya kaddare ka da jin yuwa to kai kuma sai ka gudda wannan kaddara da cin abinci kuma yanta ka gudda kaddara da ni da kaddara lokacin da kishruwa ta addabe ka to sai kuma ka sha ruwa domin kishruwan kaddara ce idan ka zauna a haka nan ka ce a'a kai in Allah ya so ka koshi to zaka ji kawai ka koshi wannan wawanci ne kaga sai ka kai da wannan kaddaran ta hanyar shan ruwa kaga ka tuku da wannan kaddara da kaddara wannan shine mutum wanda ke da da hankali a lokacin da mutum yake son aya to kuma sai yayi aure a lokacin da mutum yake so yake son kudi kuma sai ya shiga ni ya shiga maza ya shiga kasuwa a lokacin da kake son ka zama malami kuma sai ka shiga fagen karatu haka rayuwa take amma ba yadda zai ka ce kana son ka zama malami kuma baka karatu baka nazari ba yadda za a yi mutum ya zama ya zama malami baya karatu ko mutun ya zama to shi bai da malami wannan babban hadari ne a rayuwa ka zo na kai ba kai ne malamin kanka to malam akramaka Allahu shi ne malamin ka shugaban halitta ka san dai ya bi ka ko amma wallahi alazim yana da malami ba shi ya karantar da kansa ba annabin Allah mala'ika jibril ya karantar da shi ashe kaga in kana son ka zama malami to dole sai kai karatu kuma karatu dole sai ka kama jiki ba shi wani mai talike cewa alalatan nazul ilma illa bi sittatin saulubika an majmu'iha bi bayanin yace zaka'un wa Hisu, wa bulghatun wa sibarun wa irshadi ustazin aga ne yace ilimi ba sa samuwa sai da baya abu guda ba kamar kasuwa bace da yau in aka so kai kudi to zaka iya yin su aga yanzu idan aka so a ganka mai kudi wallahi zaka iya yin su kai tsayi za iya in Allah ya kaddara zaka iya kai tsayi a lokaci guda sabanin karatu kana ganin yanzu idan aka kaddara a ce a baka kwangilan miliyar 100 kai su ko baka yi su ba ko baka da kodala ka zama kuɗi da wannan lokaci amma ka taba ganin wanda ya mutu aka ce to waje shikenan gashi nan babansa ya bar kutubu sita kutubu sita ina ce bukhari muslim abi daud ibn majah tirmizi a ce mutum ya meke bukhari a ce an tattara maka su gashi nan duk ka ka shanye su ka zauna a kujerar baban ka karanta da su ba kai wa sai ka karance su bar za ka zauna kana karanta littattafan al-Imam Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiya sai kai karatu haka ne jama'a musamman ma Ibn Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala ba karin malami bane saboda yana da yana cikin ahlul hijaz lughatu lugha hijaziyya larabcin nasa guromo ne suna da yauni kware da gaske to ashe kaga in kana son ka zama wani abu a rayuwa to dole sai ka sai ka rike sababi wannan sababin baya nuna cewa baka dogara da Allah subhanahu wataala ba a ka dogara da Allah ne sai ka rike wannan wannan sababin mafhum tayyib mallace bal la lil insani ay bal la yumkin la yumkin lil insani ya'ish illa asalin kalmar balla yumkin lil insani an ya'isha illa bidhalik ba yadda za a yi mutun ya rayu a wannan duniyar face sai ta hanyar watan amfani da kaddarar kuma hanyar riƙo sababi sai ka riƙe sababin da zaka iya tunkubewa da da wannan kaddarar haka ne ko fa innal ju'a wal atasha wal barda wa anwa' al masawif wal mahadir hiya min al qadar malati kaga yuwa shine alju kaga yuwa wal atash da kishi kishruwa wal wal bard kuma sanyi jin jin sanyi wa anwa al makharif makhawif da kuma nau'uka na na tsoro wal mahadhi da kuma abinda ake ake wa mutum takatsantsar akan sa malace hiya min al qadar duka wa'inna abuwan na kaddara ne yiwa ƙaddara ce Allah ya kaddara wa dan annabi adam ya dinga jimi ya dinga jin ya dinga jin yunwa kaga wannan kaddara ce to kuma Allah nan da ya kaddara wa dan annabi Adam ya dinga jin yunwar kuma shi ya kaddara idan ya ji yunwar yayi ya ci abinci wata rana an taba kamo wani barawo a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda aka zo aka zo da da barawon a wajen Umar dan Khattab eh ga abin da ya sato ga shedu sai yace wa eh, yace wa amirul mu'minin ranke da amin ainin rai yace a yafe min saboda kaddara ce ta jani na aikata wannan sai dan khattab yace masa kaddara nan da ta jaka kaje kai sata ita ce kaddara tace in kai sata a yanke maka handa ka yace kunki masa ina ba da gumbaita abun nan na kaddaran da ya jaka zuwa yin sata shine Allah ya kaddara cewa duk wanda ya wannan abun kuma shi ma wata kaddara ta hau ta hau kansa ko mun bace karatu Allah ya datar da mu kuma la ce juyuwa da kishuwa da kuma jin sanyi a lokacin da ake yin sanyi mutsun ya ji yana buƙatar dole sai ka ji kana jin sanyi ko wani lokaci dole sai ka sanya wani fa dole sai ya san riga kusan biyu wani uku wani ma har sanyi ya kama ai kwana uku bai yi wanka ba saboda saboda gudun matsala ba ga wani wani in zai tafi da bargo sun fi a kilga yake rufa da su duka maganin yi sanyin saboda yin jin jin wannan sanyin kaddara ce zaka ya rihi kansa shi ma miye kaddara ce mun ci karatu zaka ashe akwai kaddara labudda bil akhz bil asbab labudda bil akhz bil asbab wa anwa' al makhawif kuma nau'ikan jin tsoro kaji tsoro kana jin tsoron za a ka maka farmaki za maka kaza za maka kaza duka wannan abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara shi a rayuwa to ko kuma kai kuma dokar matakin kare kanka da wannan abun shi ma kaddara ce abu ne wanda Allah ya kaddara maka wannan sai ce wal mahazi da kuma abinda ake ake ake ake ake gujewa mutum iya min al qadr yace wal khalqu kulluhum sa'un fi daf'i hadha al qadr bil qadr yace duka halitta baki daya al khalqu ya kashi amalifa dukkanin halittu baki daya na duniya sa'una suna rigangantu ne sun fantsama fi daf'i fi daf'i hada bil qadar ta hanyar tunku da kaddara da kaddara kowa a duniya yana kokarin ya tunku da kaddara ce da wace da kaddara ina ba ta kun fahimta daga ita kaddara a cewa abinda Allah ya kaddara maka rikut sababi baya magance wannan abin jahilci ne da haka ne sai ka zo na ka daina cin cin abinci ka daina shan ruwa tunda in Allah ya kaddara maka tunda shi ya kaddara maka kishiwan ko to kuma ai zai kaddara maka koshin to sai ka kisha sai ka sai ka eh ka ji kanka ka ka koshi ina fatar mu faita mafhum wannan ababen ba malamin akwai an yi doki badali ne a zamanin su ibn ibn al-qayyim al-jawziyya akan aqidu da dama suka fito wanda mu yanzu saboda wasu daga cikin rishin karatu shi yasa ba ma san wasu awwal suka faru idan kana son ka gano irin abun da ya faru a duniya ko ka samu littafi da ake cewa al-milal wan nihal na Abdulkarim Shahrastani duk wata kungiya duk wata hanya duk wata aqida sai da yayi bayani ta akwai akwai akwai al-firq wal mazahib madda ce mustaqilla ake koyarwa a jami'a al-firq wal mazahib zaka ta sanin ah, wannan sun yi kaza su ga manufar su ga abubuwan da dama dai to wannan yana sanya ka hararo ka ƙara imani ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai al-muhim ita kaddara addu'a tana daga tana da tacewa a cikin kaddara ko da Allah ya kaddara maka wani abu to idan ka roki Allah subhanahu wataala Allah yake iya khaffafa maka wannan abin da aka kaddara maka ai mun shaka misalin cewa misali mutum ne Allah ya kaddara masa cewa zai fadu zai accident da mashin yayi kariya to sai roki Allah subhanahu wataala wani abu to ta dalilin wannan addu'ar sai Allah ya juyar da addu'ar a wani bangaren sai Allah ya ce mala'iku tunda mun riga mun rubuta kaddarar cewa zai yi hadarin to ba za mu canza wannan al'amarin ba amma an rubuta cewa zai kare ko to karewa kashi yita wancan abin ku hana masa amma ya faru ba kada ya ji mun bayyana wannan wannan kaga addu'a ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba so da yawa mutum zai shiga cikin hali na haula'i a rayuwa sai ce in sai ka zauna ka ce ka kiro Allah amma za ka shiga cikin kaza da kaza da kaza da kaza a kuma sai kai samo maganin wannan abun mutun nawa suka yi shekaru bila adadin shi da matarsa ba sa da yaya an yi asibiti an ji goji an yi an yi amma Allah bai kaddara ba ya rubuta cewa ba za su samu ba a wannan lokacin amma kuma ta hanyar amfani da al-akhdh bil asbab aje wajen likita wannan likita aje wajen wancan magani malami mai abun nan a ƙarshe kuma sai Allah ya ji tausayi ta wannan hanyar da aka kama duk da sababin sai Allah ya ba su akwai wani sai bayan shekara shako zai samu da wani bayan shekara takwas haka ne jama'a suna diyawa wannan kaga kuma ba zaune suke ba fa a'a Allah ya toshe wata hanya ce sai suka ta roƙon Allah shi kuma dama Allah amman yujibul Iza idza da'ahu Allah jirin kawai ka daga hannu ka roƙi sai wallahi zai karba maka Allah ka biya wani bukatocin mu na na alkhairi kuma ka samu wani da wannan duniyar lafiya mala ce wa hakaza kuma kamar bi haka ne man faqahu Allah duk wanda Allah ya fahimtar da shi kusan na sha fada cewa akwai karatu kuma akwai fahimta so da yawa malam Sufyan mutun zai karatu amma bai fahimci komai ba ana samun kai karatu kuma baka fahimta ba ko aga ne mutun yayi karatu amma bai fahimta ba to ita fahimta wata al'amari ce mai zaman kanta wanda kuma ba kowa ba Allah ke ki bashi wannan abu ka fahimci al'amarin haƙiƙan yanzu misalin kai kana ganin su eh, Salih Al-Uthaymeen Alayhi rahmatullahi ta'ala su Ibn Baz da suka zo suka taimaka littafin shari kana ganin kawai haka da suka tashi suka ta rubutu ai fa in ta ce Allah ya basu su ko suka hararo wasu abu daga cikin ma'anonin hadisan annabin Allah suka fassara duka da Ibn Jarir Tabari Alayhi rahmatullah shugaban masu tafsirin duniya baki daya da za zaka dauki tafsir kage da yake yake fassara aya yake ma aya filla filla yake wa aya dalla dalla da rantse maka da Allah da annabin Allah zai dawo duniya sai ya ce wani ka san fassara alqur'ani asa ko kuma ita ba saboda Allah ya bashi mi ya bashi fa'ita akwai wanda in karatu ne za a zo a zauna sai ya karantar da kai ka fa'inta fita hankali amma kana aza masa wannan last microphone ku dabircewa zashi ina ba ta kun fahimta haka al'amarin Allah yake to dan ita fahimta Allah yana ba ita da wanda ya ga dama to kuma ai ita fahimta tuktasab ana neman ta daga cikin hanyar iktisabin fahimtar shine misali yanzu misali idan kana son ka fahimci alqur'ani mai girma kake iktisari da da tafsiri guda misali kana karanta qur'ani sai kana so ka hararo ma'anar aya ko kuma ka fahimci wani abu cikin aya to alal aqal in kana son ka fahimce ta fahimta ta ta masu hankali shine a cikin baka yi komai ba samu kala tafsiri guda 15 ka aje gaba gare ka tafsiri guda 15 guda ibn ashuf shi wanda ya tara balaga da nahawun ya tara ya tattara nahawu kana son ka karanci tafsiri da nahawu ka fahimci wannan ma mausuliya ce za'ida ce wace ce alayka bi ibni ashur zaka fai zaka kunkudi larabci wannan me yasa aka kawo kaza me yasa aka kawo kaza idan kana son ka fahimci fiqhun abu kuma sai ka ka nemi dan ibnu jarir a tabari ga al-imam al-qurtubi ga al-imam al-bagawi zaka sharuwan hadisi wallahi ga hadisi ga fiqhu ga aya ga larabci ga balaga irin sunan zamakhshari ga irin sunan as-sabuni sun takaita an kawo balaga sannan kuma gashi an kawo hadisi ga asar ga kuma irin sun shakundun ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala to sai ka dauki aya daya sai ka dibi dukkan malamai guda 11 na tafsir na tafsiri suka fada akan wannan ayar to ka goye yanzu ana ka tunanin sai ka yo tinta abinda zaka tinta to haka sai ka fahimci karatu haka magabata suke suke yin karatu Allah ya dace da mu haka bangaren hadisi kana so ka fahimci hadisi littafi kaza Akwai misali kamar littafin arba'un nawawi tana da sharhi sharhi sun yi 40 sharhi da malai suka yi masa sun yi 40 ya kamata kakin ka sanya arba'un ka karantar alal akalla ba karanta kuma karanta sharhi guda 10 na malamai daban-daban ka tsinto abuwa da dama kaga kai ma zaka iya hararo amma in a littafi dai zaka takaita yana da wuya ka fa'inci abin yadda ya kamata ka ka ina ba ta kun fa'inta shi yasa su irin su al-Imam Shafi'i su al-Imam al-Bukhari ba su kwana an yi cikin magabata fa wanda in yazo kai sai littahi in yaji yana karanta ina muraja'a sai aka masa ihala cewa ji kadibi littahi kaza to in yaje kasa wajen mai littafai sai ya ce mai littafai akwai littahi kaza sai a dauko a mika masa sai tsaya yana budawa kafin ya kare ya hada littafi sai ya ce ba wannan kalan yake bukata ba ko mun <laughs> bayyana eh ba wannan kallon yake bukata ba su sha suke akwai wanda su wallahi alazim akwai wanda su zume suke yi safaha gaba ɗaya zume kin suke sun haddace sun haddace an haddace an kare an wuce wuri Kuma muka duka ta fama da hadisi guda 100 sun kagara kagara haddace su qur'anin ba ba ba ma kawai ana ta ana ta bankaura a ciki Allah ya dace da mu wannan duka rishin mai in ka mai da hankali wallahi zaka samu hada man jadda wajada duk wanda yayi kokari sai ya samu musamman fagen karatu shi mutum bai taba shiga fage na karatu ya fito ba hannu rabbana hannu bit tsayewa sabanin kasuwa kana aika zo ka kasa ka fito baka amshi ko dala ba bal ma sai dai mai ta zo ta karbe naka ko amma fagen karatu kam in baka tsara gaba ba to baka ragewa baya kun musamman in kana yawa ta bibiya kana yau karatu kullun karuwa kake Allah ya dace da mu malai yake cewa eh, eh man fattahahu Allah duk wanda Allah ya fa'intar da shi Allah ka fa'intar da mu wa alhamahu rushdahu kuma Allah ya kintsa masa shine alhamahu kintsama kintsawa Allah ya kintsa masa shari'arsa ya samu shari'a tawfiki daga wajen Allah subhanahu wataala ka kuma tafa cikin komai ku dinga neman taimakon Allah subhanahu wataala to Allah ya kintsa masa rushdahu taimakon shari'arsa yadfa'u qadra al-uqubati uqubati al ukhrawiyya biqadri at taubati wal-imani wal a'mal as-salihah wannan mutum sai ga yana tunkuɗe kaddara ta azabar ranar kiyama ta hanyar riko da kaddara ta tuba da kuma imani da aka ta aiki da ƙwarai ma'ana mutum wanda yake fahimta kuma Allah ya kintsa masa shirya ma'ana Allah ya shiryar da shi to zaka ga yana kokarin ya kare kansa da azabar da za a yi wa kafirai gobe a alƙiyama ta hanyar yin imani da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da aikata aikin alkhairi kaga al bil asbab ne yin azaba wacan kaddara ce dole kaga an je can kaddara sace amma kuma yin aikin kwayo shi ma kaddara ne sai mutun ya rike hanyar aikin kwayo yana tawa dan mi dan ya tunkuɗe kaddarar gobe alkiyama ko kun bayinta yadda malama shi ce dan gobe ake ake wankan dare to saboda kiyaman nan irin abinda Allah ce zai kuma Allah zai yi fa to kuma sai ya yi kokarin ya kare kansa da wancan musibin ta hanyar ni yin aikata aikin alkhairi da kuma mai imani da Allah da yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga ya tunkude waccan kaddarar da kuma wannan kaddarar ina ba ta mun fahimta gashi wanda duk yayin sallah guda biyar inji annabi Muhammad sama batin ma ayyuma imratin idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat jannata rabbaha idan mace ta sallah guda biyar a lokaci kuma bisa ilimi a san sallah mutane suna ta ganin kawai yin sallah shine ka zo ka shigo masallaci kai a'a wallahi ba shi bane la wallahi ya akhi la budda bi ta'allum sai ka koya daga makarantar annabi Muhammad eh ita sallah idan kai ba a yadda annabi ya karantar a makarantarsa to kamar kamar dan kullo ne ya buga kullo a wajen raga sai ta zo ta huce raga ta shiga amma kuma ya buga ta kuma ta zo ragan amma kuma ta ina ta sama ta ko ana sanya ana sanya ta shiga wannan ragan? ta shiga ba haka duk wanda zai salla bai koya ba a makarantar annabi Muhammad kamar kai daga kwanta kai mafalkin kazan ango ga kai an ka kazan amare amarya kuma alhali ba haka bane kaga wannan bai sanya kazan angon ko ko kazan angon haka ne dole sai in abin ya tabbata a yaqini to wannan shi mun haka ne Umar yake cewa sai ya tunkuɗe waccan kaddara ta azabar da Allah ya tanada a gobe alkiyama ta hanyar kaddara ta tuba da kuma imani da aikata aikin kwarai mace da ta sallah guda biyar sai wa mijinta da'a kuma ta kiyaye farjin ta tayi azumin wata ramadana za ta shiga aljanna kaga wannan akhdhu bil asba yin su kamar mutun ya rike hanyar sabbin shiga aljanna ne ko mun bayyana Allah ya dace da mu sai malai cewa fa hadha wizanul qadr al mukhawwaf fi dunya wannan shine kwatankwaci na na da aka tsoratar a duniya cewa duk abin da ya faru fa abin da ake tsoratar da kai in kai kaza za a maka kaza ai akwai abubuwan da ya mutun ya tun nan duniya Allah yana masa na masa azaba akai ko to kaga wannan idan doka kwatanta to misali ɗaya ne mutun yayi sallah dan Allah ya kare sa da azabar huta haka abinda Allah ya wa alkawlanta a duniya idan mutun ya kiyaye wannan abu sai Allah ya tsare shi daga wannan abu mun fahimta yanzu misali al-Imam Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala yace az-zina dainun ita zina bashi zina yace matsayin ka zai wajen mai shago ne kace wane ba ne bashin abu kaza zuwa lokaci kaza haka zina take aka ce akramaka Allah wannan karatun fa da kurman baki akai a fassara ai fayyace mutane su dinga fa'inta saboda akwai masu yan jiga ba kowa bake gano karatun kai tsaye yace ita zina idan mutun ya da diyar mutane to ya ci bashi ne wanda zai rama wannan bashin aka ce to wa zai rama sai yace ƴaƴansa yace kai koda ko Allah bai ba shi ɗaya ba to sai Allah ya kaddara an yi zina koda a ginar gidansa ce um saboda ya biya wannan bashi kaga kaddara ce fa wancan kuma ta jayo wannan abun a rayuwa ina fatar mu fahimta Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu yake cewa wa ma yudaduhu sawa da kuma abun da yake kishiyantar sa duka dai ne idan kana son ka fahimta sai ka auna wannan bayanin da muka yi akan ma'auni zaka gano abin da abin da muke nihi farabbu daraini wahid mala yace ubangijin gidajen nan guda biyu ba cewa gidan lahira da gidan duniya guda ne wanda ke da lafiran shike da duniya ko wanda ke da duniya shike da lahirar ubangiji guda ɗaya ne kacal sannan kuma wa hikmatuhu wahida hikimar Allah guda guda ɗaya ce kacal cikin abubuwan sa baki daya shi duk abin da kaga Allah yayi a rayuwa to li hikmatin baligha akwai wata hikima wadda take boyayya a wajen Allah subhanahu wataala kila Allah ya ya saka gano wannan abun ko kuma a hana baka gano wannan yanzu misali a aikin haji a aikin haji a ihrami duk namiji in yaje mi zashi zai daura zane ne a gane warin zaka samu kyalle ne rida ka daura guda bi guda a kubunka guda a kafada me hikimar wannan aga shi Allah akwai hikima baliga a cikin cikin wannan abin da ya sanya watakila wani mutum wani shahararo abin da ke cikin hikima wani kuma zai iya gano wannan al'amarin ba sai dai mu gano cewa har yanzu fa akwai wasu al'amura na rayuwa wanda in ka kai da alhudhudu ba shi bane zama tare annabi Sulaiman bincike da neman karatu ko to ba za ka gano wasu abubuwan ba sai dai kawai Allah ya warma ilkan sa sanin wannan abun dan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi ilimi kadan Allah bai wa mutane eh, mun karanta tarihi ba sai mun maimaita ba Allah ya dace da mu sai malai yake cewa la yunaqidu ba'daha ba'dan hikimar sashin ta bai walwala sashi sashin hikimar baya walwala sashin hikimar wala yubtilu ba'daha ba'dan kuma sashen baya bata sashi manufar da Allah ya sa yayi kazan da ta da kaza duka dai ce waccan bata kore wacce wacce kun bata kore kore wacce ne duka in ka kafin daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala misalin kamar sallah da azumi da duka akwai hikima ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ko mun fahimta duka dibi aka sanya aka sanya taruwa a masallaci yin sallah guda biyar saboda hikima daga cikin hikimar shine Allah ya nuna kaskancewa mutane duka ashe bayinsa ne ko mun fahimta sannan kuma za a dinga taruwa a huri guda ana ana ibada za a san juna kuma aka kaddata mata tahiya duka akwai hikimomi ciki karshen al'amari in ka lura duka cewa hikimar sashi baya walwale bai walwal sashi sabata fa hadhihi almas'alatu min ashraf masa'il wannan mas'alar na daga cikin mafi girman mas'aloli liman arafa qadra hada wanda ya san girman al'amari ba kowa bake gane cewa matsala ce mai girma sai wanda san girman al'amari wara'aha kuma ya kiyaye ta haqqar ayatiha iyakar kiyayewa wallahu almusta'an Allah shine abun da ya kamata a dogara a nemi taimakon sa sai ma lakin yabqa alaihi amran bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu sai dai akwai wani abu guda biyu da suka yi saura inji da wayannan ababen mutun yake samun dacewa da jin dadi na rayuwar duniya da alkiyama da kuma samun farin ciki a duniya da alkiyama rudan Allah dukkanin mu na akwai abin da muke nema da wace jin dadin duniya da alkiyama akwai kowa abin da yake da bukata ne ya samu duniya mai kyau lahirin mai kyau ba wanda ya ki ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau mai kyau kuma ya je gobe kiyama ya ga safadar annabi Muhammad ko akwai wanda bai san wannan zaman to kawai ga dashi da sahe ga wasu zabi soyayyu eh da dankalin turawa an sulala shi an nan soya ga wani miya nan ta musamman ga kaza ga kaza ga kaza kuma ka mutu kuma ka je suhurul ina kuma a aura maka ka ka tasmin ba wanda bai san wannan kaga ne kaga ashe in aka ce ga abin da zai kai ka da jin dadi to ya kamata mutun ya mai da hankali sa zuwa gare sa sai ce to akwai wasu ababe guda su suka saura wanda da su mutum yake samun jin dadi na rayuwar duniya da kuma jin dadin gobe alkiyama da ma farin cikin duniya da na alkiyama Allah ka hada mu jin dadi a duniya kuma ka samu dadi gobe kiyama kuma ka hada mu farin ciki na rayuwar duniya kuma ka hada mu farin ciki na tashin alkiyama malata awwaluhuma abun na farko an ya'rifa tafasila asbabu shar asbabu sharri wal khair ya zan wajibi idan kana son ka ji dadi a duniya da alkiyama to san watan tafasi kasan fayyatattun aba sababban dake kai mutun zuwa ga alheri da shari'a rayuwa idan kana son ka more duniyan nan kuma ka more alkiyama to dole sai ka san daki daki daki bayan daki ababen da suke sanya mutun ya sawa ya kidayo da kuma abun da ke jayo sharri abun da ke jayo alheri saboda kami ka ƙara kusantarsa ko abin da ke jayo sharrin ka ƙara nisantarsa ashe idan baka san wannan ba to ba yadda za a kai ni kaji dadi ai ko mata da mijinta in har aka waye gari mata ba ta san abin da mijinta yake so ba to wannan miji yana da wuya ya ji dadin zamantakewar rayuwa haka ne ga shi malam kawai duk yaro bi yara mai ya dan jame ga shi duka ya gahi nan kawai gahi nan a hargice gaba dai bai da natsuwa duk ya hirgice Allah ya sauke kamar dai ka hada da gauruwar kaza zan gauruwar kaza wallahi almusta'an kuma ne ce an ya'rifa tafasil asbab ash-sharr wal khair mutun ya san dake daken sababban alkhairi ne yake jayo alkhairi a duniya ko me yake jayo alkhairi a kiyama wayannan abubuwan sai bi su daki bayan daki daki yana aikatawa domin ya samu wannan alkhairin abinda kuma ke kawo sharrin sai ya kusan nisance su dai bayan dai har Allah ya taimake sa baki daya wa yakunu lahu basiratun fi zalika kuma ya zama tana da basira da lura a cikin wannan idan ka ce basira shine lura fi fi fi ma yashahiduhu fil alam cikin abin da yake gani a rayuwar nan ta duniya idan mun mutu yana da lura cikin ababe na rayuwa abinda suke ta faruwa al ahdath wal waqa'iq abin suke ta faruwa a duniya ya zama to mutum yana ta yana ta lura da su yanzu misali bari in ba ku misali yau da aka kashe kasuwar tawo shekara nawa na'am uku da rance muku da girman Allah cikin kashe kasuwar tawa zawwa yanzu akwai darasin da in littafi za a rubuta za a rubuta mujalladi biyar wallahi wallahi alazim in za a rubuta littafi za a rubuta mujalladi biyar dan ta sanya wasu sun yi ƙasa wasu sun yi sama haka ne wasu ma kasa ta gagare su zamar haka ne ko ba haka bane akwai darussa masu dimbin yawa kuma sai an zo da gaskiya an kare kasuwar sai an ci za a gu kuma ka duk abin ba haka ba jama'a me yake ta karantar da ku? kuma ana zaune kuntum ana cikin ciwa-ciwa kawai kai tsaye kamar wasu duka mu kamar ban za a yi ba kuma sai aka waye gari an kashe kasuwar falan jari <laughs> kuma ta an kare ta da ba wannan ba an gina ta ne tun lokacin mulkin mallaka fa wancan kasuwar da aka buge wannan gida layin tun lokacin mulkin mallaka lokacin ka zo ka yi aiki a baka kaddi kana jin dadi tun lokacin aka yi ta kuma sai aka zo aka darka ke ka allam gina bil amsi kamar ba a taba ginta ba dan Allah ba karatu bane wannan ire-iren waɗannan ababe in kana tsoko kana lura da yadda duniya take tahiya to sai ke wa kan karatun ta haka ne Allah ya dacar da mu shine ace wai yakunu lahu basratun fi zalika bima yushahidu fil alam abin da kake gani yana faruwa a duniya to sai ka dinga lura da shi dai zaman to izina gare ka wani yayi aure sun rabu da mata tai to miye dalili ai abin da yasa kaje kaje ka sai zaman to karatu gare ka haka ne ina batar mun fahimta Allah ya dacar da mu sai ce wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi da kuma da ya faru da kai a rayuwarka da kuma waninka sai ka dinga dokar wa'annan ababen yanzu da za ka ce ka duk kowa ya ga da ya faru da shi na alkhair da shari in ka tsaya zaka tsaya ka lura sai ka rubuta littafi akan rayuwarka ababuwan da suke ta faruwa da kai da kai wani ne kuma yanzu kai wani ne ba ga bane eh ko ku lura ba Allah bai iko sa wannan akwai karatu akwai abubuwa na karatu a ciki kware da gaske to da mu ita rayuwar duniya gaba ɗaya duk abin da ke faruwa ahdasu wa waqa'i abubuwa ne guda biyu akwai asbab kuma akwai tashi. duk abin da misali musamman ma irin yaƙe yaƙe yanzu misali mu dauko kasuwar tawa akwai dalilin sa kashe aka kashe dago sannan kuma da aka kashe ta miye nataish miye rizda kin kashe ta da aka yi wace irin sakamako aka samu in kana karanta tarihi a istuwar ya ta dauko premier game mondial sai ka an ce maka ga cause abu suka sa aka aka tafi aka tafi aka yi yakin duniya na fari sannan kuma ga irin abun da aka samu na sakamako to duk rayuwa haka ne in zaka tsaya ka auna yanzu rayuwarka daga lokacin shekara kaza zuwa shekara kaza sai ka auna irin abun suka faru da kai to wai abu kaza da ya faru da kai ni sila ni dalilin abu kurwan nan abun to kuma da abun ya abu ku wace irin sakamako aka samu a rayuwa ina ba da kun fahimta wannan karatu ne wanda in Allah ya tamke ka gano abin da ake nufi ina ba da mun fahimta Allah ya datar da mu malai yake cewa wa sami'ahu min akhbari al-umam qadiman wa haditha da kuma abin da mutun ya samu ya saurara na labaran al'ummun su gabata da kuma al'umma ta yanzu a bata labarin wani da mai kudi ne amma har ya kare yayi kudi ya kare bai taba da bilin tashi ta kai shi ba kuma mai kuɗi ne ana ana ambatan masu kuɗi sai an sa da shi <laughs> kun bai taɓa rike miliyan ba kuma mai kuɗi ne kaga wannan wani labari da zai zama to izina gare ka ashe lokacin akwai albarka ta rayuwa kamar da yulqi da ke cewa ubangi subhanahu ta'ala yana ƙara ni'imtar da mutane kuma yana ƙara jarrabar su lokacin da babu babu salula babu mota ba jirgi malan dare albarka gare shi wuni albarka gare shi sai a shekara shekara sai kamar shekara uku ne na yanzu shekara ta wancan lokacin kamar shekara uku ne a wannan zamani in za a kai sako anyamai to fa doki za a hawo a lokacin doki mutun zai hawo sai yayi wata yana tahiya bai kai mai ba amma yanzu ana yin wani abu a yanzu ba anyamai ba wanda yake Malaysia ma zai gani to shi yasa kuma sai Allah ya ƙara matse mana wuni sai ga kawai rana tana fito har an kai shi shikenan kawai an ƙare yanzu da muka bude shago kuma Muhammad ce yayi har an tai la'asar haka Allah yana rage abubuwan ne nanqusuha min ha duka wannan daga cikin karatu lokacin babu babu babu in in za a rubutu fata ce ake samu fa ayi ayi rubutu da kuma eh, da ganyen itace iccen dabino shi da manyan kunne ake rubutu amma yanzu gashi na aka samu ci gaba zamani ya ka yanzu kawai a computer zaka rubuta da in za a yi telephone sai an zo gidan su wani da wani an yi lokacin da kasar nan nake gaya maka irin ka doka zuwa devil saki kasar nan akwai diptakin da bai da salula an devil saki ta sai an devil saki akwai diptakin da bai da salula a kasar nan salula wannan ta kira <laughs> amma yanzu ha <laughs> yanzu business kin mata ko musamman ko miya ko musamman haka Allah yake al'amarin sa wannan shi kashi wani karatu ne mai zaman kansa ku dinga zama da tattiya suna ba ku labaru wallahi a lokacin da malam Jabir mutane daga nan tawani na gan su na san su daga nan tawo mutun zai tashi ya je Chad ya je Sudan ya kidar ruwa ya je aikin haji ya dawo mutun ya je Chad ni na san su mutun ya je Chad ya je Sudan ya huce Saudiya yayin aikin haji ya dawo ana ta yana noma sai an kai <laughs> daman lokacin mai riba ta aure ba eh, ba ta aure ba eh, daji ne na Allah Abdullahi wasi'a mutun yazo in aka yi ruwa ya shuka in ya noma ya girbe ya kara ga wai samu guzuri ji haka har yaje aikin haji wanda Allah ya kaddara masa dawowa ya dawo wanda kuma Allah ya kaddara masa mutuwa ya mutu a can amma yanzu ba awa takwas sun kai ka Saudiya kana tashi awa takwas sun kai ka Saudiya wannan karatu ne mai zaba wanda a ce kana lura da irin wa'annan abubuwan ko akwai ni akwai karantarwa mai girman gaske kware da gaske a ciki Allah ya dace da mu sai malai yake cewa akwai sauran lokaci wal jabir muna yi da wannan gabar wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an daga cikin mafi girman mafi amfanin wannan na cewa ka dinga bibiyan labarai da kuma irin abun suka faru malace tadabburul qur'ani shine ka dinga tadabburin alqur'ani saboda shi musulmi so ake zamanto abokin rayuwarsa alqur'ani ne idan kaga zaka iya sharar kwana uku baka karanta alqur'ani ba wallahi alazin ka buci zuciyarka ace mutun yayi kwana uku bai karanta qur'ani ba wai in nace karatu ka ɗauko qur'anin ka buda ka karanta dan karatu cikin sallah ba a sa shi cikin wannan farilla ne kai har ma daga cikin malamai suke cewa akwai ne ke cewa in har mutun zai iya kwana uku bai karanta Qur'ani ba yana cikin mutanen da in aka zo kiyama Allah zai ce eh, annabi zai ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ka kaurace wa al-qur'ani ko duk wanda yayi kwana uku bai karanta al-qur'ani ba ya kaurace wa qur'ani Allah ya ji gangayun shekara akai ba karanta Qur'ani daga azumi sai azumi sai shi gaye musulmin ga daga azumi sai ana wuce azumi shike da kawai daga maritan sallah ta yi to daga ran nan gaba da duk aikin da ya shuka da alkhairi roshe shi yake yi Allah ya gafarta mana malata fa innahu kafilu bidhalika la akmal alwujuh shi qur'ani kafilin ya wadatar ala akmal alwujuh a kowane bangare kake bukata na rayuwa Qur'ani yayi bayani billa billa dalla kuma duk daƙiƙancin ka sai ka fadin ta wa fihi asbabu sharri wal khairi jami'an mufassala mubayyana kuma cikin alqur'ani akwai sababban alkhairi sababban sharri ba ta fi mufassala daki daki mubayyana kuma Allah ya bayyana da su ya waddaha su abun su fitu fili thumma sunna bayan ka ribi alqur'ani kana dauko tarihi na magabata tun daga annabi adam ka dauko me ya faru tun kafin ai a halicci annabi adam ga abin da ya faru tsakanin Allah da mala'iku ga abu suka ce ma Allah wannan kisar ita kadai kanta ka zauna kai karatunta so wallahi ba karamin al'amari bane wasu ina karanta wani tarihi ina karanta cikin binciken karanta shi iblis ya ma kan wa da ka zo wa allama adam illa iblis aba illa iblis kawai ita kanta mala ya kusa kai ya kusa kai shahidi 30 da wani abu illa iblisa aba to shi ibliskin ya akai da ya akai aka samu asalin sunan ma ibliskin? waye ibliskin waye babansa ya akai aka abun nan kinsa malai yake koro bayanai cikin cikin abun da suka kawo na na na kissoshi da da labarai wanda wasu sun inganta wasu sun inganta ba eh, wallahu alam suka ce shi iblis asalin shi ne kamar daga daga daga lis ne ibn lis ɗan lis ba zama ku bai ta ba ai ana cewa ibnu fulani ko ibnu al-qayyim al-jawziya ko to shi kuma ibnu lis sai ta iblis to ai ta lis kin ya aka aka same ta suka ce ai lokacin da aka yi ruwan ruwan abun nan da Allah ya wanke wayance banu jawo suka zo suka yi banna a doran kasa to da aka turo malaika ya halakar da mutane ita wannan matar ta dan ta fita daga garin to sai kuma Allah ya koye wa mala'ikan ita bai ganta ba cikin wanda ya kamata a halakar sai aka bar ta to kuma lokacin da zai je sama sai ta kawo furtish sai sai suka ya ga to aka samu shi shi iblis kin suka ce ai ita tayi barbar kanta ta samu dan dan ta bake cikin su kai malum mutane an yi rubutu shi karatun <laughs> karatu ne Allah ya dace da mu to kaga irin wayannan karatukan ko in mutun ya tsaya sai ka dauki darussa durus na fita hankali sai ka dinga hararo ma shi qur'ani yana kumshe da kisoshi to bayan an halicci annabi adam ya faru ga abin da ya faru kina cikin aljanna kuma aka fijo shi san ai an taba an taba kusuma tsakanin annabi adam da annabi musa sun taba jayayya ta bukhari annabi adam da annabi musa sun taba rikici annabi Musa ya ce annabi Adam annabi Musa ya ce wa annabi Adam in ba dan ka da yanzu na cikin aljanna <laughs> eh kai ne kai kai ne dalilin duk mu daga cikin daga cikin aljannar shi ma da ya ga ina shi abun a ƙarshe Allah ya sasanta al'amuran almuhim karanta wa'annan kisoshin ga kissar kuma shi biyan annabi Adam irin ka gano hadarin hasada irin da kake ƙarshen al'amari an baka labarin kuma sai aka maka conclude kin cewa ƙarshen al'amarin halaka ce da duk wanda ya nadama ce da duk wanda ya dauki wannan turbar aka zo tarihin annabi annabi nuhu aka baka labarin sa aka baka labarin idris aka zo annabi ibrahim duka wannan su ake baka ka tsaya ka hankalta ka ciro abun cirowa na karatu a ciki to mu yanzu aka maka Allahu malam Jabiru sai sai shinkawa to mutun ya ci shinkawa ya sha ruwan sanyi shikenan kawai alhamdulillah ba wani take da yake yi ko bincike na malamai ne shi ya manta kokolwa da Allah ya yi masa akwai wani kokolwar fa da Allah ya masa akwai malamin Allah ya bashi ta ba akwai wani Allah ya bashi kokolwa wani malamin ma Allah ya bashi ta ba da fa'inta amma ya ya tsaya ya bata lokacin sa a banza mali yake cewa summa sunna sannan kuma kazo da sunno sunnar annabi sallam hadisan annabi fa innaha shaqiqatul qur'ani domin sunna shaqiqar uwar qur'ani ce hadisai ingantattu kamar dan jumma ne da nan dukkanin su wahayi ne ko wahiya wa alwahyu thani su hadisan annabi wahayi na biyu domin duk abinda manzon Allah ya faɗa wahayin daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa man sarafa ilaiha inayatahu iktafa bihima min ghayrihima duk wanda ya karkatar da akalasa zuwa ga alqur'ani da sunna ko mal yace iktafa bihima zai wadatu da su min ghayrihima ya rabu kansa da su karanta abinda ba su ba sai kaga mutun ya rike littafi na abinda bai da amfani kaga mutun na rike musamman ma mata kaga ta rike littafi wai wai sirrin mai gida yana cikin Qur'anin da hadisan Annabi Muhammad ba haka bari duka sirrukan suna ciki fa kana son ka kware a kasuwanci rike Qur'ani kasuwanci na cikin alqur'ani ba haka bane duk wani abu da kake nema cikin Qur'ani da hadisi an yi bayani sa to idan mutum ya rike littafin Allah da sunnar manzon Allah hadisai sai ga gumi zai zai iktibasi na rayuwar wannan yana kofi kofin abin da ke cikin wayannan ne malike cewa wa huma yuri yuriyanika alkhair wa shar wa asbabihima alqur'ani da sunna suke na maka watan eh, alkhair eh, alqur'ani da sunna suke na maka alkhairi da sharri alqur'ani da sunna suke na mutum alkhairi da da sharri kuma wa asbabihima da kuma dalilan da ke jayo alkhair da kuma abin da ke jayo sharrin hatta ka annaka tu'ayn zalika uyanan kamar dai kace kana ganin waɗannan abubuwa, gani da idanu kamar dai ga abun yana faruwa gari ka a fili Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ina jin yau mun kwashi abubuwa da yawa ko Allah ya sanya albarka a karatun da muka yi kurakure Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wannan littafin na cike da abubuwa da dama na hikimomi Wannan nan gaba zamu ji da wasu abubuwa insha Allah wasu abun ma baka taba ji su ba a rayuwa ubangi subhanahu wataala ya amfani da mu da abin da muke karatu Allah subhanahu wataala ya sanya wannan shine sanadin tsidan mu a duniya da kuma gobe alkiyama muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah ka sanya ikhlasi a cikin abin da muke faɗa da kuma abin da muke aikatawa Allah ka kajare mu da yi da wasu sai ba mu Allah ka taimake mu da yi dan kai Allah mu yi dan kai mu bari dan kai ya Allah ka sanya duk abin da zamu yi muna yi ne dan neman yardarka Allah kuma ka da mu Allah ka da mu subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته